Toto podobenství znamená, semeno je slovo Boží. Na okraji cesty jsou ti, kdo ho vyslechnou. Potom však přichází ďábel a bere jim to slovo ze srdce, aby neuvěřili a nebyli zachráněni. Na skale to jsou ti, kdo z radości slovo přijmou, když ho slyší. Nemají však korzeń na chwilku uwierzy, ale w dobie pokuszeni odpada i. Co padło do tyrni, to są ci, gdy ho wyslechnął, ale pak idą, a dusi ho starostmi, bohactwem a pożytki, także nie dozrai kużytku. Co je pak w dobre pudzie, to są ci, gdy to słowo wyslechli, a uchowawa ich o v dobrem a upřímném srdci a z trpělivosti přinášejí užitek. Slyšeli jsme slovo Boží. Chvála Tobě, Kriste. bratři a sestry, máme tu začátek velké Ježíšové řeči obsahující podobieństwie o tajemství nebeského království. Toto słowo hebrajski mašal, przy podobnění, označovalo szeroką škálu literarnych druhu: Przyslowi, mudrosłowny wyrok, hadanku, krótkie przyrównani, podobieństwi rozwedene w przybiechu. Społecznym rysem tych to literarnych druhów je vysvětlení určité prawdy, pomocy analogie či srovnání z żywota. Jak Jaki je důvod hlásání w podobeństwich? Ježíš nemůže mluvit k lidu přímo, protože jeszcze przyjali Ewangelium. widzi, nie neprohledli a nie poznali w Ježíšových ich przytomność Božího království. nie słyszy nie usłyszeli Bożie Słowo w Jezusowych słowach. To je nie poznali, że k nim lubi Bóg skrze Jezusa. Serce mają necitliwe, neschopne porozumieć Ewangeliu. Tato zahalena zwiest skryze podobeństwi ma wybrucować posłuchacze k przemyśleni, wywest ho ze zabiechlych schemat a teologickich konstrukcji забранюється їх приймуть Ewangelium. podobieństwie je oswobodzeniem ze zajetych kolei, wywedeniem na inną rowinę uważowań. Rozsewacz je tedy samotny Chrystus, semeno je słowo o królestwie. Procz z Jezisz przal polożyć na początku swego weřejnego působení prawie to to podobieństwie – podobieństwie mam mnohem szerszy zabier, protože różne druhy pudy do nich pada zrno zwiesti, i pouze różne postoje lidí vůči Ewangeliu w dobie, ale také to, jakim sposobem lidy reagowali na Ewangelium w průběhu celych dziejin církve. Gdyż budeme číst zmíněné podobenství v tomto světle, Pak se poselství Ježíšových slov vztahuje na všechna staletí dějin spásy, kdy lidé mohli, mohou a budou moci naslouchat Božímu slovu. Bratře, sestry, Bůh przebywa w duszich tolika różnych stawu, kolik różnych druhów pudy może jedno, a to też semeno przyjmout. Gdyż rozsewał padło niektóre zerno na okraj cesty, Bylo pošlapána ptací chose zobali. Przyszło tedy na zmar, a nie przyniosło żadną urodu. Aż później bude Ježišův e, uczednik e, bude uczednikom podobieństwi Ježiš wyświetlować, pouczy je, że diabel im to słowo bere ze serca. Takowe dusze zatwierdzele pro niedostateczną litost nad grzychy nejsou no schopny přijmout Boha, který je navštěvuje. Této špatné půdě se podobá srdce, které je czas častým procházením špatných myšlenek a je tak suché, že nemůže přijmout zrno. Na tož mu dát vzklíčit. Diabel v těchto duších nachází vchodnou půdu, aby semeno zbavil plodnosti. Na opak duszę, która przez veškeré pokleski stale wzbuzuje litost, snaží się wychybać příležitostem ke hříchu a zaczyna od znowu po każde, gdyż je trzeba, si zasłuchuje Boží milosrdenství. Pokora, która předpokládá uznanie hříchu, bytie lekkich, a vlastních chyb, przyprawuje dusi na Boży sedbu a slibuje hojne plody. Czas sedby padla na skalu. Semeno vzrostlo sice, ale pak uschlo, protože nemělo vlahu. Takoví lidé z radosti slovo přijmou, gdyż ho slyší. Nemají však kořen, na chwilku uwierzy, ale w dobie pokuszeni odpadají. We chwili podlechaj, podlechají, protože nasledovani Krista zakladali na citu, a nie na żywocie modlitby, który obstoi i w ciężkich chwilach, w skouškach żywota, a w dobach wyprachlosti. Mnohym se zalibi, co posłuchaj, a daj si předsevzetí jednad dobrze. Jak mile wszak na nie zaczną dolechat nieprzyjemności, upouczcie od dobrych dziel, która zapoczali. Kolik dobrych przedsewzeci stroskotalo, gdyż cesta wnitrznicho żywota Przestala być równa, a Ty Tyto dusze wice chledali własni uspokojeni, a pocieszeni, niż samotnego Boha. Lidia hledají z najróżniejszych dowodów. Stierzuje się se swaty Augustin, ale malo gdy hledají Jezisie pro Jezisie. Hledajmy Jezisie pro Jezisie. Dokażemy Dokażemy to jedynie dzięki wierności każdodennej modlitwie. Dalszy czas sedby padla do tyrni. Tyrni wzrosło, zároveň z nim, a udusilo ho. To są ci, kdo sice Boží slovo a w ich duszy zakorzeni, ale nevydají plody pro starosti, bohatství a pożytki. Krista nelze nasledovat bez żywota umrtvování, pretože pak človek stratí zájem o Boží věci a zároveň se vydává na snadnou cestu plnou nahrážek, nezřízeného olpieni na penězích pohodlí. A koniec se nechá zaslepiť zdanlivou chodnotą pozemských věcí. Bratrze, sestry, gdyż Pan wyjmenuje okolności, które působí, że sedba przyjdzie w niwecz, hovoří v podobieństwie konecznie i o dobre pójdzie. dawa tak prostor malomyslności, ba naopak. Otebiera cestu nadzieję, a ukazuje, że se wszyscy mogą stać dobrą pudą. Już we Starym Zakonie slibil, dam wam nowe serce, wlożim do was nowego ducha. Odejmu z waszego ciała serce kamenne, a dam wam serce z masa. Pokud chceme a jsme poslušní, je Pán ochoten změnit v nás vše potřebné, aby v nás učinil dobrou a urodnou půdu. Pokud se necháme strchnout vždy hojnou Boží milostí, pak může být obnoveno i naše srdce, same jadro naszej egzystencji.